Викликав мене в коридор і каже мені, гуляємо ми по коридору ввечері, і каже, оце я був у Петра е, е, Єфимовича, а а вони чи були односельцями, чи е, у всякому разі, коли його його ж призначили директором, він якось е, говорив Вадим Архіповичу, «Е, слухайте, каже, «Е, скажіть, щоб утихомирився. Я не можу своїми плечами широкими вже захищати. Він захищав цей дубина, хоч був в Сталіні, красивий такий, співав пісні дуже гарні українські. Так каже, що він прочитав ваші публікації в Україні і так задоволений і питає мене. А хто каже, е, значить, е, а що у неї каже, щось треба щось ще опублікувати її, допомогти. Він же знав, що е, значить, науковець раз в 10 років може монографію видати в тих умовах фед по феодалізму. А а він каже, ви знаєте, два роки лежить її Збройні Сили України. Так видайте як найкраще. І і як скоріше. І оце тому видали її так. Ви бачили? Ну ви знаєте так, її. Так, так. Розумієте, перше з кольоровими е, ілюстраціями. Ілюстрації тільки автентичні. В музеях знімали, ні з кузок перезнімали. Їздили навіть, оце е, там мене, правда, вони тим іншим боком подали е, той прапор, який ще був в цьому значить, е, в Ермітажі туди їздили, а тепер приховали невідомо де. Е, так, розумієте, суперобкладинка, сама обкладинка, як оформлена, це ж це ж таке. І це я зобов'язана цьому шелесту. Я тоді мовчала, а тепер повсюди говорю. І, значить, е, розумієте, я була членом е, журі, членом е, говорю, членом методичної ради. Федор Павлович був головою, там, бо тут списки всі ці є. Ви потім захочете, почитайте, буде час. І, значить, розумієте, і, і активно в Хортицю це моє серце і душу і я настільки часто там бувала. Я розробляла е, значить, е, этот, е, план панорами. Я, по суті, разом з е, Кіценко і там все спеціалістами ми розробляли е, взагалі от это, е, проєкт. Е, із історико-меморіального комплексу, розумієте, в панорамі я поставила, щоб е, е, значить, е, щоб було зображено е, це е, взяття кафи Сагайдачним. Uh А Сагайдачним взагалі не можна. Я коли був ювілей Хатинської битви, так я моя стаття там Сагайдачний і казацтво вже врятувало польську армію і взагалі це. Це в мене багато статей про це є. Так а тоді якийсь військовий, я відкритий лист через літературу культурну Україну, і там було, як можна такого зрадника на Москву ходив. У мене є така стаття на Москву <laughs> е, опублікувала Народна армія, е, значить, похід. Так е, розумієте, настільки, ну я не знаю, якомусь ми жили в такому ритмі космічному і стільки робили, і він там, е, значить, е, вже на самій Хортиці ентузіазмом зібрав, і вже там е, пам'ятні місця на Хортиці вивчалися, вже якісь знаки ставилися. І я настільки да, і щось е, розумієте, е, взагалі, в общем. Е, е, це був такий час просто, а, а скільки е, ця постанова зобов'язувала спілки. зобов'язувала Академію наук, Міністерство фінансів, Міністерство культури значить, взяти участь. Так, значить, А я склала такий, я вам оце, значить, список реєстр цих пам'ятних місць, там е, бої е, чи місця пов'язані з е, з конкретними там полковниками, міста Січі, міста Поланок. Центру Паланок. В общем, там перех... розробила. Потім тут критикували. Е, це і пустили взагалі чутку, що це я писала для е, Шеліста цю книжку, розумієте? Яку Україна наша радянська? Да, Йому ж сказали, що це УНР він проповідує, розумієте? Так, так, так. І нас, е, значить, коли зняли цього, а помер. Помер Дубина, а кого ж це тоді скабу призначили, а до скаби був помічник і виконав це секретар гаркома, це взагалі якась е, така е, постать. Так, е, значить, він викликав нас Олени Станіславовні і каже, щоб написати рецензію на цю книжку. Яку Україна, да, його вже знімали по суті, ага. розумієте? І треба було розгромно писати. Розго, да, да, і він казав, і якось розумієте, ми е, Олена Станіславівна зразу не зрозуміла. А я а я зрозуміла, я якось відкру, відкручувалася, потім нас взагалі вигнали. Так що це а, значить, розумієте, і е, ем, почало вже тоді. Тепер е, я пам'ятаю, значить, е, коли ця постанова вийшла, академія наук, значить, академія наук. Президія. Президія звернулася в інститут. Інститут відділ феодалізму, а хто займався я. І тому я розробляла програму для інституту, крім того, що з Кіценка я там все це ми розробляли. і все. І для президії мої, е, мої е, все це, значить, это, е, розумієте? І між іншим було включено туди і, значить вспомню е, там з Валентини Павловни Сидоренко, вона наукою віддала, і моя приятелька була, ми організували ці е, е, не семінара, як сказати, ну, лекції про серію лекцій про про, казаць, про Запорізьку Січ. Так е, настільки людей приїжджали спеціально, розумієте? Приїжджали спеціально, і це, от Брежі е, е, Дзира читав про свої, він же тоді відкриття зробив, як у нього білодєд хотів укра, хотів украсти і вкрав, але вже він же відкрив, що про Шевченка це було відкриття, Шевченка знав, що Шевченка знав про літописи і використав, він і знайшов свідоцтво архівне там, і крім того, проаналізував як спеціалісти, і це а то що вважали в общем, е, відкриття. І це захотів з е, величка, особливо він показав, що величка там. Е, переспіви, пере... Шевченко ти знав, читав те? Так, що читав, він доказав конкретно на фактах, що він знав, знайшов. А крім того, я кажу, проаналізував. Розумієте, це як настояч, і це була в комсомольській правді надрукована. І тому е, той е, этот, білодід білодід вже почав собі приписувати, але було відомо, так він вигнав. Е, тоді дзиру з інституту літератури. І оце тільки, а його керівником був е, цей Андрій, як його Білецький, це ага, він його помітив, коли був на випускних е, цих екзаменах е, державних е, в університеті. Сказав, це мій аспірант, а той цира тоді, здається, Івана Франко, це як пророк чи як зве. Зветься його знаменитий ця поема. Мойсей. Мойсей, Мойсей. Так він, значить, і, і тоді вигнали його значить, з інституту е, Белогет вигнали з інституту літератури, а тоді і Сирійський, і е, Білецький допомогли в інститут історії. Оце ми здружилися до нашої трійці Брайчевського Івана Станіславня, додався дзира, ми стало, нас стало четверо. А, значить, <laughs> і е, Е, а, да, так я хочу сказати, по-перше, е, я е, біла ми його чорна баба потім називали. <laughs> Я ми до я до біла діда прийшла, я, оскільки я виконувала президії, перед тим як передати на президію академії, я це ще, бо тоді були секції. Він секцію суспільних наук віддав. Так, віце-президент. І я прийшла з цим планом. І оцей, як це зветься, що серія, коли як забула, цикл, як це от називається, є така назва. Е, і розробила, значить, е, е, що, а, і потім ще якісь міроприємства. І я в такому, розумієте, піднесенні, і все це даю йому, а він дивиться і каже, так це ж поживо для націоналістів. Оце перше, коли я задумалась. Поживо для націоналістів. Що ви таке влаштовуєте, каже. Тепер, значить, і далі вже, е, і ми вже потім знали про е, е, дзиру, що він робив, і все це це його вже не не сприймали. Е, Тепер, значить, там такий Мікалишин, бо він зараз щось є, оце точний електроприлад. Mm -hmm. Знаєте, от якраз по гарматні. Вийдеш, так там недалеко від від остановки автобуса, він влаштовував. Значить, організовував там лекції. Олекса Миколишин? Да. Да. То я знаю прекрасно Олекса так, Миколишина. от ви, ви попитайте його про ага, мене, про це. Значить, так ми е, дружили, так з ним дуже е, подобався, і ми читали там лекції. А в мене так вийшло, що я е, в перші три класи ще вчилась в українській школі, тоді ще mm -hmm. русифікація не так. І коли ми приїхали в Харбіт то я не не, не могла, а там російська школа. Мені важко було вчитися, я не все знала російських слів і взагалі, mm -hmm. і все. Тоді, пам'ятаю, батько найняв вчителя. Як він найняв вчителя, ми ж китайську мову вчили там в той oh, школі, а він спеціально е, пригласи, е, запросив вчителя, хотів, щоб е, навчилися і, і цієї мови. Так що два вчителя. Я пам'ятаю, як я прийшла, мама послала мене е, е, овочі купити, і я кажу, буряк а вони ніяк не можуть зрозуміти. Ну, так вони виносили мені по черзі ці китайці в лапі ці овочі, поки дійшло до буряка, я кажу, оце, оце. Свьокла, свьокла. Так от я хочу сказати, три, е, потім значить, вчилась в російській школі. І тому, коли повернулась в Харків, я вже е, так якось механічно в російську школу. І я вже кінчала навіть десятирічку російською, українська мова була тільки, але в мене е, е, мова літератури відмінна теж була. Ось. І вже розумієте, російська е, і в інституті журналістики в Москві теж російська. І тому я, значить, і кінчала в педагогічний інститут російської мови і літератури. І якось я відійшла від української мови з дитинства, і тому я погано її володіла. І, е, значить, е, розумієте, оця своя монографія, е, яка Е, перша Запорізька Січ. Я навіть наймала, щоб мені при... тому ну, що тоді ще треба було українською мовою. Потім е, от уже Вірнацька видавали, заборонялась українською мовою навпаки. Отечественний. Да, да. Да, да, да, так ні, взагалі же нічого видавати mm не можна, бо в храмах такий був. Е, він і зараз живий щось. Да, так розумієте, і тому я. Е якось е, і, і в мене не було такого. От 60-ті роки е, роки натовкнули. Я вспоминаю, пригадую, коли оце було е, з приводу постанови ще вів Плачинда. Це в, в, <laughs> в спільці. І ми з Дубіною били, при діді сиділи, і я виступала, розповідала, що робиться. Ніхто так не знав, що там робиться на той хортиці і все. Я ж кажу, що я була в гарнії цього всього. І я почала е, я по-російськи. <laughs> Ага. значить, клали е, на стіл президії записки. Останній, це ж підйом національної свідомості, я тут а останній ряд демонстра... два ряди демонстративно вийшли. І я, значить, это, е, е, і е, один там він викладач цих господарської, тоді звалася інституту ще академії, не знаю, так він мені прямо поклав записку цю. І написав, було там написано Олена Михайловна, шановна, коли б я Сам не почув, як ніколи не повірив, що можна іноземною мовою розповідати про запорізьке козацтво. <laughs> Він так написав. І все. І перерва. Я показала цю записку і, в общем, якось висловив своє негативне. А я показала Дубіні, а, а, а він каже, що хочете, я вас захищу. Я подумав, ти так захисти, що я в, в е, українській інтелігенції назавжди загинув. Ні, я кажу, не треба. І я після перерви почала так. Я кажу, «Е, е, я хочу сказати, що я взагалі білоруска за національністю, я так і пишусь повсюду. І так було, що я вчилась більше російською мовою, і тому не а що можна так призирати український, що там мову, так це. Я е, і ще якісь слова такі. Я кажу, що я і українською мовою почала що я е, не тому, що я е, так відношусь до української мови і все це, а просто я не хотіла навіть, щоб ваші вуха моя недосконала українська мова якось оскорбляла. Що то, ну, в общем, в такому плані. Такі аплодисменти роздали. І потім вже друга перерва була, мене окружили. Да що ви говорите непогано, і хто-то підійшов, да спасибі, що ви є. Знаєте, отакоє, оце теж було таке, що і, і тоді я вже Е, вивчила, а вже не дуже молода була все ж таки, але я тоді вже е, українську мову, розумієте, я почала писати, вже Збройні сили писала, тільки допомагали мені в майбутні ці е, <laughs> дещо з дисидентів я. А так я вже написана мною. Я так переживала. Е, що як це буде, а моя співробітниця там Наталія Степана Сідоренко Олена Михайловна, коли ви пишете і російською мовою гарно, то це не від мови вже залежить. А а, а е, також будете українською. Дійсно, що ви читаєте? Так. Вполне? Ну, досконало все. А? То все досконало на високому рівні. Так, правда? Безперечно. Так, ось. Значить, е, це от е, розумієте, я е, це може вони такі деталі, але вони від розкривають цю, значить, розумієте, що робилося різні шари. Ваш шар це взагалі дійсно Е, зеки. І дійсно я вважаю, що це певною мірою, е, е, не певною мірою, це геройство, розумієте, а, а і не всі знайшли на барикади. Але бачите, як я там сказала, що значить, особливо важке було, бачите, значить і показується тяжке становище інтелігента гуманітарія, особливо важке і складне українського історика. Що значить бути тоді? І, і як все ж таки розумієте, 60-ті роки, от мене зробили вже, я вже стала. Е, свідом, е, е, свідомою. А а вже е, хочу сказати, але це було на культурницькому такому рівні. Mm -hmm. І коли якось мене запросили, оце там, що е, Пранюк веде, як це зветься його організація? Е, Всеукраїнське товариство політичних в'язнів. Вони взагалі мене зразу запрошували, а я як не не, не, не попішла, коли тільки ганційно було, ну не не можна ви розірватися. Ви були на установчих зборах, може? Так я не прийшла, я не могла, ага, розумієте? Ага, так, а в запрошенні таке красиве, я пригадую, мене ага. вважали своїми. Тож ті збори відбулися тоді не в приміщенні, вони мали бути там на Львівській площі, ага. які там, е, там, е, як там, е, будинок художника, так? Чи да. Да, да, так, так. От нам тоді не дозволили там, приміщення не відчинили. І ми прямо на Львівському майдані, отак колом стали і провели 3 червня 89-го року установчі збори. І коло нас постійно стояли міліціонери і намагалися припинити, однак ми таки довершили той установчий ну, з'їзд. Силові е, е, е, методи не приймали? Не було, але постійно декілька разів пробували зупинити. Ага. Це Бачите, 3, червня 80 року. А це якось зафіксовано це все, да? Ну, то тобто так? Наковано про це, да? Ну, там чоловік 100 було. Ага. так я держала, а я щось, ви розумієте, я зайнята оцим, е, цей, Е, робота. Потім, ви знаєте, зараз я е, не можу виступати. І от е, бачення, я, у мене якийсь такий комплекс, розумієте, я якось стала, що іноді перекладаю. З російського на український. І страх, що я не перекладу. Чомусь от к старості мене стало, ви самі улавлюєте це. я боюсь крусізмів і все. Я, А, а я от знайшла записку, між іншим, 60-х років. Е, чуд... Е, там е, я зберігаю записки, які на лекціях. Всякі були на... питання, а там одні так чудова лекція у вас. Вона весь світ заполонила, яка чаруюча сила. Ми ми дивимося на вас як на живий іконостас. Так я читала лекції. Знаєте, от, uh -huh. може, оці емоції, оця енергія. Uh -huh. Я пам'ятаю, я читала лекцію, а що ж я чи чи чинили провоз'єднання, тоді теж треба було е, в російській драмі, так е, актори, то то ж був такий театр російської драми, та Карташова, народна артистка е, підійшла літня вже діточка, спасибо, що ви живете на світі. Настільки, розумієте, я займалася ще оцим. Взагалі мене просвітництво таке якесь. Е, е, якесь від природи, генетичне. Я завжди прочитаю гарну книжку, я думаю, ой, тому, тому дати так. так. так, Ви знаєте, так. це відчуваю. <laughs> Да? Я сам такий. Ага. Так що це розміни душі в цьому. Ага. Я розумієте, обов'язково роз'яснити. Я пригадую, що маленькою дівчиною я читала е, і розповідала якусь монету дістала чомусь оце запам'яталося. Їм розповідає, каже, от бачите, вона грязна з цього боку, а, а заставляли цілувати її. Я чи думала, що я не пам'ятаю, що а, а дівчинка каже, я скажу мамі, що ти якесь слово сказала, що ти е, ругаєшся. <laughs> Понімаєте, розказати. От обов'язково поділіть. Поділ... Я настільки багато лекцій читала, а, але особливо ці книжки. Ви знаєте, е, ну, е, як сказав е, цей е, російський український, тобто російський поет на П. Який може, премію йому давали Пастернак? Пастернак суть творчества самоотдача, а не надежда на успіх. От самодачі працюю, розумієте, uh -huh. я одержую е, э, таку радість від цього. Причому я я розумію, що э, у мене самої харизми немає, а творчість моя харизматична, тому що Люди, от я вам кажу, що коли е, тільки почалась перебудова е, пам'ятки України, такий журнал був, uh вони організували е, екску, ету, експедицію Запорізька Січ зруйнована і вціліла. І оціліли. І ми е, попросили, щоб я була науковим керівником. Ми їхали е, автобусом а значить, е, той тобто автобус їхав, а ми е, е, на кораблі. Ця співробітниця цього, цього журналу прийшла до цього. Що віддавцям, я знаю, як це зветься, а, значить, начальнику і каже, ви все життя руйнували пам'ятки <laughs> природи і культури. Допоможіть хоч раз в цьому. А, а він каже, ви знаєте, на нього подіяла, що вона так каже, я зараз іду на пенсію, так може перед хоч одне добре справу дамо. Це безкоштовно нам дав і автобус і корабль. І ми оце, значить, це екскурсія. І я пам'ятаю, значить, і е, почали з Черкас. Ну і потім по містам Січі зупинялися е, до Запоріжжя, доїхали е, значить, е, зустрічі з громадськістю. І цей Серіков такий, ви не знаю, застали його чи ні, редактор цієї пам'яток так починають значить, розповідати про мене, що то-то. Я говорю, я не хочу, щоб ви про мене про жертву розповідали. Ви говоріть про те, що я зараз, тому що з 59, це 89 рік ви знаєте, до 89-го року, поки був Щербіцький, цей сатрап Москви, не, було ніякої ні прибудови, ні гласності, нічого. Він помер, і оце тоді і е, можна було про Запорізьку Січ. І я зразу почала ходити, щоб відновити це, тому що в 72-му році ми навіть не помітили, як повзала Брежнівщина. Вона повзала просто. І, значить, все під корінь підрубили, е, значить, нас звільнили з роботи. Е, ще ще там звільнення пройшли, а Кіценка зняли з роботи, е, понизили. І він приїхав, між іншим е, попередив, що є план заарештувати науковців пов'язаних з цим. Так що над нами висіла і, і арешт. Ось, е, значить, ну щось таке там переграли, а значить, і. Е, е, таким, е, да, так що я хотіла, я відволіклася. Ага. От варто зосередитись саме на оцих оцих подіях. 72-й рік. Так, от 72-й рік. Слухайте далі. Ну я тепер розкажу. Арешти, значить, почались. Я хочу сказати, ми збиралися, зустрічалися, значить, от з Міхаїною, з Ліною Костенко, вона жила е, в одному будинку з е, Оленою Станіславною, е, з Компан, ми з нею дуже дружили. Іван Юхімович, це така благородна, це взагалі у мене теж про неї спогади є такі. От чернетку достала, я би вам це треба. Я вам підберу ще якісь матеріали для е, для Харківського, але на Станіславну теж треба обов'язково. Обов'язково тільки треба. Так, так. Да, я вам дам матеріали про неї. Як, угу. як наприклад, е, перший <laughs> е, значить, це, Е, да, е, підписували як листа е, літературної. О, то це оці ці факти варто згадати і бажано так навіть документ, тобто сказати, коли це було в зв'язку з чим. А, а, а от я повинна це пригадатися. От бачите, я тільки зараз пригадала. Я пам'ятаю, що значить, під ніби хто ж виступав, може навіть хтось нас з нею. Щось, оце я білика спитаю. Білика. Він же теж постраждав. Я хочу давно вже його запросити до себе разом з Стопачевським. Е, е, може, може ви, е, що ви, ви теж, щоб ви з ним взагалі поговорили. Угу. Він такий скромний, він рядовим рухавцем був, він не не їсть ніяких вождів, нічого, але угу. він е, своїми книжками, розумієте, м'ячарея це було явище угу. таке, ну не може не таке сильне, як е, мої Збройні сили, тому що Збройні сили це я про по суті головна основа цього. Е, е, головна основа е, держави, розумієте? І я Резка я встрі... Е, зустріла, е, здається, плачин, він несе цю книжку і каже, спитають, а що це? Е, кана... А я ще навіть каже, вже продається ваша книжка. Каже, що, а що це? Е, е, Значить, е, е а, а, а, а що це? Каже, з Канади, мабуть, він каже, ні, це Збройні сили були і будуть. Угу. І от на, ці, на цих зборах е, этот, Драч, е, е, оголошуючи мій виступ, каже, а це ще була е, е, Верховна Рада ще ще не була 90-й рік. Е, літо, не була Галошина, оголошена була тільки е, е, декларація про незалежність. Угу. І він так мене об'явив. <laughs> Каже, оце зараз Верховна Раді сперечається. Дійсно питання, чи треба, щоб були в Україні Збройні сили, чи не треба. Алена Михайловна сказала про це 10 років тому, сказала, що треба. Розумієте, так говори. Так, так, значить, я почув повинна вам сказати ще такі речі. Е, значить, я е, коли е, оце я готувала оцей реєстр і все, а Міністерству культури треба було, вони повинні теж нести вклад були, у всякому разі на них покладалося те, що вони повинні виробити які знаки на цих. Е, мною виявлених цих е, значить, місцях, які знаки, коли це особа чи там місце бою, е, якої висоти повинні ці бути, значить, ну як що ставляться. Ну, пам'ятні знаки, так? Та, ні, ну це. я так зараз забуваю слова, ну пригадаю, скажу, всякі, якої форми і висоти, і так далі. І вона, е, голова тої завідуюча відділом е, пам'ятників е, культури, така прізвище не пам'ятаю, можу потім згадати, дзвонить мені, я вам прийшлю навіть допомогу хлопцю, щоб він технічно щось, щоб я їй ці дані, які я. Я тоді ще не було опубліковані вони. Е, щоб я їй передала, щоб вони могли оці абілійські, е, от пригадала, як е, ага. переробити це. І вона прислала мені, я навіть прізвище пам'ятаю, Малежика. Ну, такий хлопець. І ми працювали з ним навіть вечорами. Срочно він допомагав мені дійсно там технічно, все, а потім він мені таке сказав. Олена Михайлівна каже, ви розумієте, що розповів, що він е, там якийсь е, художник, е, ну я не знаю, чи ваша відмічена, була якась така подія, що маленька демонстрація до цього Е, театру Франка, якісь якісь протести, щось таке взагалі невиразне, я не пам'ятаю навіть. Ну, у всякому разі, це ніде не писалося, але говорила е, серед от, е, шістдесятників, навіть тих, хто зараз називає окремою, так сказати, Коло людей, а люди, які жили в 60-ті роки, я вважаю, що вони теж шістдесятники, коли були все ж таки свідомі. Як ми тоді носили е, Шевченківський значок, і це вже значив, знали один одного і все це. Так е, він каже, що так я мене з приводу цього визивали в КГБ кілька разів і все. Останнім разом сказали, що каже, от ви там працюєте Сапанович. Е, так е, зобов'язали його, що він повинен е, все про мене доносити їм, тому що вона щось занадто сильно захоплюється казацтвом. Це перший раз я почула. Потім такий пепа. Ну, не, Вадим Пепа, так? Да, ні, ну не треба. Може я помиляюсь, не з ним зв'язана, але хтось мені каже, Олена Михайловна, чому це так вас не любить хлопці з КГБ? Понимаете? Оце до мене стало доходити таке. Угу. Тепер, значить, е, е, працювала я е, біля року я не працювала. То... Коли мене вигнали в 72-му році, з коли саме, як, от саме ця, оця процедура, я вам як скажу, за три, за три дня до за три дні до е, дня народження. От ви прочитаєте там одного, вона. Може, Я сама вересні, забула. десь Шостого чи що? Да, отак, 6 причому, року. Да, причому ви знаєте, е, уже е, Шевелєва у нього там неприємності, що та його друг похитив, е, розкрадав бібліотеку цю о, інституту, я вже це не знаю. У всякому разі, е, значить, Шеїс мене відкликав відпустки. Е, я вже збиралась, путівку купувала, а значить, а то скаба вже новий. Я теж здивувалась. Між іншим, коли я вже стала критично відноситися і все це аналізувати, то я все, знаєте, здавалася в дрібниця, але я зауважувала. Значить, він е, говорить, цей шеліст, трони е, річі. Головне наше завдання це проти, е, виступати, боротися проти тих е, того, що пишеться за кордоном. Е, був створений відділ контрпаганди, яким, в якому працював Рем Сімоненко. Може вам це відомо? Так, так, так. Да. Да, і від і я і я от думаю, ви знаєте, я просто це розповідаю думки, які, але вони говорять, що в мене все більше поглиблювалось і розуміння що я е, е, розумієте, що просто злочинна влада у нас знаєте. Е, і, і ось він каже, я думаю, а як це так? От я вже тоді е, мислила про те, що життя повинно мати е, конструктивний хід <laughs> розвитку, розумієте? А що це Е, е, деструкція така, що аби е, все ж боротьба, боротьба за чистоту, як кажуть, просто треба треба бути чистим. Так це боротьба проти тих. Як же так? Інститут історії повинен розвивати історичну науку, іти вперед і свої висувати ідеї. Розумієте, а що ж будувати, то що вони напишуть, і тільки е, <laughs> спростовуватися, поборювати. і от я кажу, що я все більше і більше. Так, так от він, значить, викликав мене Хто ви? е, з і каже, що а я вже збира, а я вже була викликав з відпустки. І каже, що, е, що як це взагалі оформлялося не пам'ятаю, якісь завдання давав. Я кажу, що ну я вже дві пут... Е, другу путівку буду здавати. То ще є, значить, мені я другу. А він е, в обличчя мені розсміявся і каже, нічого, третю купити. І мене значить, е, викликали просто для того, щоб звільнити. То це було десь перед е, десь улітку, е, улітку 72-го року, так? Так, да, 72 чи 71-го. То 72-й, якщо погрому цей, то за да, 72-й, Да. Значить, ну, так, 72-й. І, значить, оце. Розумієте? І е, для цього викликав. А потім відбулися профспілкові збори нас викликали на Це в інституті історії. Да. Нас і Станіс... нас Олена Станіславна. Бречевський вже повернувся в інститут археології, його раніше нас на кілька днів звільнили. А він би е, щось не то він пішов з інституту археології, він вже археолог більше і е, там е, сварився, перейшов в інститут літератури, тобто історії ми здружилися, а потім він е, буквально за кілька місяців, розумієте, тому його там звільняли. А нас, значить, зібралися. Ці, значить, потім мені розповідали вже тепер, що вони зібралися. Ці спочатку правком на е, інституту. І там такі у мене прізвище недавно я відновила, е, е, як хто це голова правкому, каже, це ж сорняк, нужно про нас. Це нужно з корнями виривати, нас, значить, вигнати. А, і це ще на основі рішення правков, керівників правкому засідання. Ну і, е, значить, ми з Оленою Станіславович, е, я кажу, Олена Станіславовна, майте на увазі, що вже вирішено. Угу. Я вже втомила вас, правда? Ні, ні, ні. Я дуже якраз цей момент дуже цікавий. <laughs> Да. Ага. Що нас, е, що все одно, значить, вже вирішено, що давайте не, нічого не говорити і все. Ні, ні, ні, дискусії. І я так е, в окно дивилася, і той, значить, все, що туди нас звертається, але Станіславна не витримала, щось сказала. А той голова оцей правкому, той щось говорив. Треба ж було, що наше висловлення чи що. Ну їх проголосували. Я так е, запам'ятала Сарбей такий. Він, е, значить, займався спочатку. Е, значить, е, як його там, Лазаревським, а а потім він е, і справжній історик, і так ми з ними були в добрих відносинах, от наша група, можна так сказати, так би мовити. Але розумієте, він потім був ректором Народного університету атеїстичного. Але він одержав попередження таке що кинув всю цю роботу. І так Асанцевич щось писав про папу, там, значить, римського, все йому теж прийшло, навіть показував така з е, Ватикана листівка. E, значить, на марці ангелочики теж попереджали <laughs> щось. Так, е, значить, і да, це дуже цікаво. E, це я пам'ятаю добре. І, значить, він отак опустив голову це я запам'ятала. І коли презентація в книжці була в 55-му, 96-му році, в 95-му році, ота, що значить так, оця, і потім этот фуршет і все, так він е, каявся, єдиний. Каявся, що значить. Е, ми Олену Михайловну не підтримали і все це, і... але такий шум, гам нічого не було. Тому що е, е, йому було йому було соромно, розумієш, дружби були. А потім люди не виходили навіть, тобто на другий бік переходили, тільки щоб не здороватися з ну, нами. Ну, але ці збори все-таки проголосували одноголосно. Ну да. Ніхто не протестував. Ніхто, ніхто, ніхто. ніхто. так він же, от він же каявся, що не підтримали ніхто. Угу. От Це було все-таки десь е, чи що, в кінці, може, серпня чи вересні вже. Вересні вже, вересні, ну да, так? я ж кажу все. Це безпосередньо перед вигнанням? Ну, да, ну да, початок вересня, так. да. Оце було. І значить, так. да. І е, е, <clears throat> я точно дати вам скажу потім. У мене десь записано це. Е, е, е, е, Дзіра все пригадує, е, добре знає. Ага. Якось він, а ми ці е, цупка так на дачі, на, на дати, а мене е, я не, не запам'ятовую. І оце я пам'ятаю, коли я після пройшов ще день, і я прочитала, знала, що нас звільняють, звільнять і все. Але коли я прочитала на може дати е, чаю вам, щоб ви не спали? Дякую, дякую. Ні, ні. А що хіба видно таке? Е, Зовсім не видно. Дівайте. Ні, ні, ні. ні, ні. Так е, коли я побачила цей на Е, на дошці е, оголошення? Оголошення, що на е, приказ, наказ цього скаби, а я його називала запрограмований робот. Це взагалі така людина, взагалі же ненависник, яким казав націоналістів і нас ненавидив. Так він, значить, это, я прочитала, і я тоді кинулась на другий по. На, на другому поверсі к Павловичу. Шевченко. А він директором тоді тоді був. А Його, зні- да, його знімав секретаріат навіть. Ви ж Ага. у Костянова, може, прочитали. Ага. Так він, значить, это, я е, кинулась, щоб просто поговорити, якось біль зняти і все. А він так подивився і каже, я ж нічого Лена не можу зробити. 44 року він нас по іменам називав. Я тоді зрозумів, е, бачу, він складає книжки. Це я пригадала, що його ж раніше нас е, звільнили. А тоді говорили, що їй говорили, що у неї батько е, російський е, цей поміщик, то ага. то, щоб що тільки не говорили, ось а е, то а про це казали, що оце два націоналіста зібралися для якоїсь наради. <laughs> То це хто ви націоналістка? І, і Федір Павлович, да, і називали. Я повинна сказати, що, що, що ще відіграла ще перед тим було таке. Е, оце були е, святкували, почали святкувати перший рік Івана Купала. Uh І на пагорбах збиралися. Uh а, е, значить, і оцей лікар, пам'ятаєте, що у нього ну, пошкоджена близько. Микола Плахотнюк? Плах... Вон... Плахотнюк. Да, він нещодавно в мене був, тому uh що е, музей хочуть і грошей видає Е, ця е, світлична е, да, як і, надія, надія. надія. Але ніхто нічого не робить. І от вона, і він до мене приходив, розмовляли на цим і закінчилось. Так так я його пам'ятаю, що от ми їздили на Івана Купала, Пепа їздив, я пам'ятаю по-моему, два Рафика или три Рафіка. Ну, ага. В общем, на Рафіки поїхали і там е, десь в селі, і там взагалі не розібрались. То у його у його рідному селі, так? Да. Десь на півдні Київщини. А ви да, ви були а ви, Та ні, ні, він розказував мені про це. Да. І от ми були, і це було таке феєричне що-то, це ви розумієте? Ага. Це я пам'ятаю що значить і ці довгі столи такі накрили, і всі ці от лохотнюк е, е, заботився, що от е, влаштовував, підійшов до мене, влаштовували по хатам. Так що воно це таке теж щось таке світле і таке, знаєте, це свято. Якого то року було не пригадаєте? Ні, оце то треба... до 72-го. Так, да, так, да, тому що ми не визивали. Е, Певно ж, бо він е, заарештований 72-го, Микола. До... Ні, ні, це Так. було ще. Я в інституті перший раз мене визвели в цей, Угу. як його зветься, бюро за- е, і фотографії, що я там на цих склонах. О, бачите. Вот. І, значить, е, е оце. Е, просто розмова така і попередження було. А я, а потім я от не пам'ятаю, чи в цьому ж році, чи ні, це вже почав. а ці бідні нічого ж не знали, в <laughs> село е, е, дійсно, вони це все влаштували, їм потім наганяй, бо він розповідав, да? Так, так, так. Е, а це він влаштував. А там що і сільське начальство в тому брало участь? Так. Брало, я кажу, ну, вони думали, з Києва приїхали ага, і тому, з Києва, ж так? що вони підтримували. Значить, це все санкціоновано. Це, да, <laughs> а, це, собі, да, а було дуже гарно. От ага. я пригадую то, що е, це якось фірічно, давно такого, тобто не було взагалі такого єднання якогось. а потім, чи це на другий рік було, чи що, оце ми поїхали. Е, це ж е, е, якесь село, там вчитель. І, значить, е, в цю будинку і е, думали, що більше приїде. І і, і односільчан не було. Він потім на, на плече цей хрест і пішов, і ми за ним пішли. Але я в його хаті, значить, жінка така, е, дуже літня, повна але в українському одязі багато е, тут і все це, е, сорочка така красива. І вона щось про Австрію розповідала. А я кажу, звідки це ви? Щось, а як ви туди попали? Що це? А туди сюди, а вона каже, через Гулах. І це була Знаєте хто, що і Суровцева. Суровцев. Ну от бачите, не так багато тих людей, щоб їх не знати. Да, Суровцева. А потім... Суровцова, так правильно. Ні, так. ну, да. А потім е, е, е, Суровцеву я бачила, значить, вона при я ж е, в інституті е, тому в бібліотеці в рукописному відділі, а рукописний відділ мав, е, зберігав рукописні книги і Е, архіви рукописні були там, архіви. І тому для мене це та робота була, що потрібна, але мені не дозволяла наукової роботою займатися. Через плече заглядували, відкрито в е, столах е, широдили, щоб там чи є наукові книжки лежать, розумієте, мені не дозволяло займатися. І взагалі там така дискримінація, дискредитація була по коридору. Е, я ввечері там працювала, все ж таки науково займалася роботою ввечері. А е, вже так е, зустрілись Міхаїни, розцілувались. Вже на другий день мені вже говорить mm -hmm. цей моя приятелька там, і попередити Олену Міханну, у неї ж син є. Знаєте, що як вона себе поводить. Значить, розумієте, mm -hmm. от таке. Тепер, значить, це. Е, ці збройні сили не тільки тут, а й за кордоном. Значить, е, якісь там е, з Америки, якийсь добродій, що він здається навіть не історик. Але е, у всякому такому захопленні був був від Збройних сил, що він захотів е, познайомитися з автором. І він приїхав сюди, в Київ, <laughs> і його, значить, сказали, де її нема, чи то в'їхала, чи куди, і не допустили. А через скільки років він приїхав, е, перший конгрес україністів, це було в 91-му році, здається. Ну теж це можна встановити. Він ми з ним побачили, Він він мені це все розповів. Через 30 років він <laughs> побачив. Тепер теж, е, значить, ще один е, приїхав якийсь він чи журналіст, чи ну, діаспори. Е, значить, ну він як американець приїхав. І, значить, програма була складена, і там в програмі побачиться Сапанов. на роботу. Це була весна рання, а я в зимовому пальто, мені так жарко, я добралася до цього до бібліотеки, піднімаюсь по східцям, стоїть мій е, завідуючий. А ми перед тим з ним були е, в такому відрядженні, от в Чернухах Полтавської області, там будиночок вже сковороди.